δηλαδή να σε ένα περίπατο να βλέπει αρκετά πράγματα. Α, ναι. Αυτά που βλέπει τα κατόπιν τα έχουν βάλει. Κάτι. Τα είχαν ψηλώσει. Δεν τρεφά βάλανε εκεί πέρα, αλλά εκεί είναι από ένα αρχιτέκτονα. Από ένα αρχιτέκτονα.